al in stukken verdeel en boe op die hout gelee. Toe sê hy, maak vier kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir die tweede maal. En hulle het dit vir die tweede maal gedoen. En hy sê, doen dit vir die derde maal. En hulle het dit vir die derde maal gedoen, zodat die water rondom die altaar geloop het, en ook die sloot het hy vol water gemaakt. En op die tijd dat hulle die spijsoffer brengt, het die profeet El aan nader gekom en gesê, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat dit vandaag bekend worden dat die God in Israël is, en ek ek neg, en dat ik al hierdie dingen op uw woord gedoen het. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat so die volk kan erkennen dat hij, Heere, God is, en dat hulle hart tot de Lord terugkeert. Daarop ben die vier van die Heere neergeval in die brandoffer en die huid en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op al aangezig geval en gesê, die Heere, hy is God, die Heere, hy is God. Maar hulle sê vir hulle, grijp die profete van Baal, El. Laat niemand van hulle vry raak nie, en hulle het hulle gegryp, en Elwa het hulle afgebring na die spruitkieson en hulle daar geslaag. Toe sê Elwa vir Agap, trek op, eet en drink, van oor, die gedruis van die reen. En Agap het opgetrek om te eet en te drink, maar Elwa het op die top van die karmel geklim en om op die grond neergebuig en sy aangezicht tussen sy knieën gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim toch op, kijk uit maar die sedert. En hij het opgeklim en uitgekijk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer, zeven maal, in die zevende maal roep hy, daar gaan een wolkie soos een manse hand op uit die sedert. Toe sê hy, gaan op, sê vir af, span in en trek af, dat die reen jou nie terughou nie. En in een hoogwink was die hemel zwaar van wolken en wind, en een groot reen het gekom, en Agap het op die wagen klim en weggetrek na Jesreel, maar die hand van die Heere was oor al al zodat so hij sy hepe omgort en voor Agab uitgeloop het in die richting na Israël.